zembesigano. Би цагаагаарын тухай мөн ингээд цаг хугацаагийн тухай, үйлдвэрлэлийн тухай мисаны иглэхэд ярилсан байна те. Тэгээд өгөнти би ер нь бүтэн сайн өдрөөр манай хүмүүст яг бурхан өөрөө та манай хүмүүст юу ирмэр байгаа бол гэж асуудаг байхгүй юу те. Энэ 7 хоног амьдрахад 임부둔생 그들 어글러 이런 ирд 차가 가르 후이드도 болох тусам хүмүүс мисанд ирэхээр илүү хийчих болдог тий. Оглоо жүгээрэ чөөний цагаар нь арай гайгүй дулаахан үед арай хүйдэн болох тусам мисанд ирэхээр илүү аа сэтгэлээрээ зориг хэрэгтэй байхгүй юу тий. Тэгээд энэ бүх зүйлийг таваад мисанд ирсэн эдэмт та яг юу гүмөр байгаа бол гэдэг яаж гэж асуудаг тий танаар юу авмаар байгаа болов. Тий. Бурханаас яг дотроо авч байгааг авахыг хүсч байгааг нь юу вэ? Мэдээж ивэл тий. Тэгээ түнтэй хамт түнд итгэсэн учраас үнээс болохоор аа аз жаргалтай байхыг хүсч байна. Бас мөн тий. Тэгээ өөрөө таг бурханаас юу хүсэж байгаа учраас энэ оглоо энэ хүйтэн цагаагааранд бисаад ирэхин тул бид нарыг хичээдэг билээ. Би өөрийнхөө хувьд ч бас энэ хичүү асуудал байхгүй. Тэгээд өнөөдөр хоёр дугаар уншлаг дээр тэгэж яг тодорхой ингэж ихэлж байгаа. Баян хүмүүс та нар нааш эрэхтүн. За. Баян хүн гэхээр бид нараа яг анх юу бол боддгоо те. Мэдээж энд бас гарч байгаа мөнгө жоосоор те. Альт мөнгө жоос. За юугаар баян байх уу гэхээс хамаарч байгаа биш үү гэж бодсон юм аа. Тий. Мэдээж Баянгийн хэрэг Атумбатаараа би нараа нэдин засгийн талаар боддог. Тий. Харин Бурханы хувьд ийм баян хүмүүс мэдээж өнөөдөр энэ хоёр дугаар уншлаг дээр ярилцсан мэдээж эдийн засгийн талаар ярилцсан мөн байна. Харин бидний зүгээс баян хүмүүсийн хэрэг нэрээ юугаар баян блэ гэж өөрөө өөрөөсөө асуух ёстой гэж би бодсон юм. Тий. Та нараа юугаар баян блэ? Юунаас болохоор та нар би ядуу хүн байна гэж бод билээ. Юунаас болохоор тий бүх зүйлээс илүүтэйгээр ерхий хүмүүс байн гэж боддог тэр хэмжээнд орохын тулд би нараа хичээдэг билээ. Тий. Юунаас болохоор а бусдаас би ядуу байна гэж сэтгэлээрээ үндэг билээ тий. Байн хүмүүс наашаа ирэх түн гэсэн за. Тэгвэл би өөрөө Father-хоо удаж болохгүй. Баян хүмүүс наашаа ирэх гэж хэрвээ бурхан намайг дуудахад би баян юм уу? Баян юм уу? Энэ том байшинтай шүү заяа би надад. Э? Тэгээд тодорхой за хий юм бодсон. Нэг цаасан дээр заяа. Нэг цаасан дээр нэг гэж за жоо гэж бичигдсэн нэг цаас байгаа. Энэ цаас Американд хэрэгжилж байгаа. Хүмүүс юм авахта, юм зарахта хэрэгжилж байна Түгүй энэ ямар үнэтэй вэ? Жоо гэж бичигдсэн цаас байгаа. Аа? Чонг доллар тий. За тэгээд манай Монголд жоо гэж бичигдсэн нэг цаас энийг юм авахта хэрэгжилж байна. Тэгвэл энэ цаас нь ямар үнэтэй вэ? Аа? Чонг төгрөг тий. Жоо гэж бичигдсэн тий. Яадлан жоо гэж бичигдсэн тий үүнийг хүмүүс яг хит дээр үнэлэх үү гэхээс яагаар жав явахгүй юу? Жөөгэд ядлан жөөгэж бичигдсэн цаас байгаа. Харин үүнийг Америка чууд ингээд өөрөөсөө за энэ одооноос 100 доллар шүү гэж хоорондоо хамлсан учраас энэ 100 долларын ямар нэг 100 долларын доллараар ингээд үнэлсэн гэж ярих юм уу тий. Тим үнцэнтэй болоод ингээд явж байна. 만에 몽골 조옥에 비치성 뒤를 차슨 조홍 두그룹게 지토 흐르승 오치라스 주게를 조홍 두그룹으로 야합자가 아틀랑 조옥에 비치성으로 틀러 후무스 운이게 히퉁투그룹으로 빛나는 어떠 이 히때를 버티어 자 허런다 아물승 티리 힘제기를 야합자가 배웠고요 비인게 버스 하르스면 베트남 닉 덜러는 32 мянган дун байсан. За. Тэгвэл 1 долларыг хэрэглэхин тул Вьетнам хүмүүс нь 22 цаас ингээд тий 22 мянгагийн цаас ингээд бэлтгэх хөстэй. Ийм их тий. За хүмүүс хоорондоо за энийг хитээр хийя гэж тогшросноор явж байгаа. За тэгвэл би баян хүмүүс нааша ирэх түн гэсэн нэс одоо эхлээд үүнийгээ бодож байна тий. Бурханы үг та нараа хитээр яг тохирсон учраас түүнийгээ өглөө та нараа ингээ манай хүмүүс мисанд суухийн тулд ирэх юм бүх зүйлийг би хямдхан биш гэж бодож байгаа учраас ингээ ирж байгаа байхгүй юу. Та нараа өөрийнхөө цаг цаавар гаргаад өглөө босоод өөрийгөө бэлтгээд энд ирэх ирж байгаа учир нь яг юу вэ? Тэнгэр бурхан үнэхээр та нарт юу ухж байгаа учраас ингэж байгаа вэ? Тэр нь ямар үнэтэй вэ? Хэр үнцэнтэй билээ? Гэдгийн талаар манай хүмүүс хүмүүсээс асуумаар байгаа. Бид нар нь ерөөхдөө Тэнгэр бурхан үгийг түүний бидэнд өгч байгаа ивэлийг хитээрээ тохирсон учраас тий ирээд ингэ сууж байгаа билээ гэдэг би асуумаар байгаа та. Зарим цаас кинон дээр тий Клифэнго гэдэг бараг 20 жилийн өмнө гарсан нэг кино байгаа. 실버스타 스텔론 타니코 미투 실버스타 스텔론 테 тэр нь энэ дүүрэн мөнгөөрөө дүүрэн нэг тий хайрсагтай